Ali nažalost, pošto je došlo do velikog poremećaja u svim segmentima, pa i u samom svatanju vjere i kod nas vjernika, Mi smo danas obmanjeni i ovaj parametar smo poremetili tako da često visoko mišljenje o sebi imamo gledajući sebe kroz one ešrarul halp, najgora stvorenja koja su u našem okruženju. Pa kada vidimo alkoholičare, kada vidimo zinalčare, kada vidimo one koji ratuju sa Allahom jedući kamatu, kada vidimo one koji ne klanjaju, i one koji o Allahu ništa ne znaju, a mi pokušavamo da nešto od Allahovog prava damo njemu, onda često počnemo sebi davati visoke ocjene i smatrati sebe dobrim, što nikako nije dobar znak. Ni nikako dobar znak, jer tako nisu gledali prvi muslimani i prve, i prve generacije. U pogledu Dunjaluka, treba gledati u onoga koje je slabijeg stanja od nas, kako bi bili zadovoljni blagodatima koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Pa kada znamo da milioni ljudi nemaju šta da jedu i nemaju krova nad glavom i ne znaju šta je auto ili mobitel i tome slično, a mi to sve imamo, onda sebe možemo proglasiti bogatašima, u pogledu Dunjaluka. Pa tada ćemo zahvalni biti kada znamo da drugi težim životom puno, puno od nas žive. A u pogledu vjere, ako pogledamo u prve muslimane, ako pogledamo u Rasula sallallahu alaihi ve sellem, ako pogledamo one koji su vizu za džennet imali, ali to na njihovim dijelima se nije moglo primijetiti, i nikakvog oduška u pogledu ibadeta nisu uzivali, onda nam se valja zabrinuti i svoje stanje popravljati kako bi bolji bili i kako bi Allah subhanahu wa ta'ala sa nama zadovoljan bio. Pa ću ja uz Allahu tebareke wa ta'ala pomoć dozvoliti sebi da govorim o najboljim ljudima. Nisam dorastao ali smatrajući govorom o najboljim ljudima da će se naše stanje popraviti, da ćemo i mi početi jednoga dana pravilnim parametnom stvari mjeriti, da ćemo gledati u prve muslimane jer su isti Kur'an čitali, i isto se kibli okretali, i istog Resula slijedili, ali velika razlika koja se ne može nikakvim parametrima mjeriti je između nas i njih. Pa zbog toga sebi dajem za pravo, želeći s tim da popravim svoje stanje i želeći da popravim stanje svoje braće, jer mi samo jedan život imamo i jednu priliku i jednu šansu imamo, pa ako je dobro ne iskoristimo, da ćemo se na onome svijetu kajati. Jeumela jefa u malu ula benun illa men ata Allahe bi kalbin selim, a na tom danu, sudnjeme danu, neće od koristi biti ni sinovi, ni meta koji nam je uglavnom preokupacija, pa da nismo ozbiljni u pogledu ibadeta, nego osim onoga ko dođe sa imanom pred Allaha te barake wa ta'ala, ko dođe sa punim srcem imana, čistim srcem koje je kucalo za Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema sumlje, da su najbolji ljudi izazov. Njihov život i njihove karakteristike, njihova sira mora ostaviti traga na našim srcima. Zato nevijenici zamjenjuju tu siru i neprijatelji slama sa biografijom i karakteristikama najgorijih stvorenja koji zemljom vode. Pa ćete zati, nažalost, danas da muslimani koji se pripisuju islamu znaju biografije i pjevača i svirača i futbalera i skakača i razni izmišljeni tipova znaju kako žive znaju odakle su i čime se bave i znaju dobro znači njihove karakteristike i njihovu biografiju i često vidimo njihove karakteristike na vanjskim izgledima ljudi koji se pripisuju islamu. Jer znaju nevjernici, ako muslimani budu gledali u Ebu Bekra, ako budu gledali Omera, ako budu gledali u Osmana, ako budu gledali u Aliju, ako budu gledali u Talhu, ako budu gledali u Abdurrahmana ibn Aufa, ako budu gledali u Saada i u Saida i Abdullah ibn Đerraha, desetorice kojima, kojima je Allah subhanahu wa ta'ala obećao džennet, onda će njihov život ličiti na velike ljude. Oni će živjeti jednim posebnim životom i oni će pozitivno djelovati na ljude koji su u njihovom okruženju. I onda će vladati moral na dunjaluku i onda će ljudi biti vezani za Allaha i robovati Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne kao što je to slučaj danas – da u sedam, da u sedam milijardi samo jedan mali broj obožava Allaha subhanahu wa ta'ala, a ostali su pravi robovi šeitanu i šeitanskim malim kipovima. Zato, draga moja braćo, pripremimo svoja srca, otvorimo svoje uši, da čujemo govor o najboljem čovjeku u kratkim crtama, jer o najboljem muslimanu, se ne može kazati i ima se šta pričati do kijameta, ali samo, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَدَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Opomeni, napomeni, spomeni, jer će opomena i napominjanje biti od koristi, biti od koristi vjernicima. Govoriti o predvodniku ljudi u džennetu, a nije poslanik, govoriti o Ebu Bekru, To jeste govoriti o imanu, govoriti o čovjeku za koga kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme kada bi sam ummet bio na jednoj strani, ummet iman ovoga ummeta, a iman Ebu Bekra na drugoj strani, prevagno bi tas na kojoj strani Ebu Bekr, radijallahu ta'ala anhu. Pa je zaista interesantno slušati o najboljem muslimanu svih vremena, عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الله بن جراح في الجنة رواه أحمد والترمذي Kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, a ovo govori onaj koji ne govori po svome hiru, nego govori po objavi koja mu se od Allaha subhanahu wa ta'ala dostavlja, Ebu Bekr će u džennet, i Omer će u džennet, i Osman će u džennet, i Alija će u džennet, i Talha će u džennet, i Abdurrahman ibn Auf će u džennet, i Sa'd će u džennet, i Sa'id će u džennet, I Ebu Abdullah, Abdullah ibn Đerrah će u džennet. Vize, draga moja braćo, koje dijeli Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem sa dozvolom svoga gospodara. Zamislite da ovako budemo prozivani i zamislite da sa ovakvim etiketama budemo etikirani. Koja je to čast i koja je to deređa kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto je ovo rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem? Ovo je samo potvrda onoga stanja u čemu su živjeli ovi ljudi. Pa želimo da govorimo o ljudima, o ljudinama koji su imali vizu za onaj svijet, imali vizu za budućnost, imali vizu za džennet, ali se to nije moglo u njihovim životima primijetiti. Oni su se još više zalagali. Oni su se još više žrtvovali. I oni su u tri smjene za islam radili. I nisu se nikome žalili, nego su to iz časti i zadovoljstva u ima Allaha radili. A slučaj nas danas je da mi ovo malo što imamo islamijeta, Allah samo zna naše stanje. Teško bi nam palo kada bi nas neko za nekakav nifak ili cemjestvo obtužio ili kada bi nam počeo o našim negativnostima govoriti o kojima bi se moglo, draga moja braćo, lično o mojim govoriti samo Allah zna do kada. Ali nisam ni ja sam nadilu la hukme lehu, da sam ja pojedinac u lošem pogledu, pa to bi bio izuzetak i ne bi bilo pravilo, ali je nažalost danas. Danas se samo naveliko i naširoko može o zlu i o zlim ljudima govoriti, a mi smo, da Allah sačuva, dobrim dijelom postali dio toga, pa zbog toga želimo da zaokrenemo priču, pa da govorimo o najboljim ljudima kako bi se naše stanje uz Allahu Tebareke ta'ala pomoć popravilo i kako bi mi bili na Siriji sunnetu Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, a prije toga njegovog vjeroučitelja Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Ebu Bekr as-Siddiq. Ovo ime lijepo godi i ulazi lijepo u uši svakog muslimana, osim oni koji lažu da su muslimani. A to su kopila šiska Rafidije koje danas pod parolom islamska država Iran ubijaju ehli sunnet gdje god stignu, a bez imalo zamotavanja i bez rukavica to danas spretno i sa najsavršenijim ruskim i svojim domaćim perzijskim oružjem rade na području zemlje s kojom se Allah subhanahu wa ta'ala kune i koju Allah Đelešanu očinio Mubarekom, a to je Ardu Ardušam. Molim Allaha tabareke wa ta'ala u ovom lijepom danu i sa ovoga časnog mjesta da ubrza pobjedu Ehlu Šamu, da se podigne zastava Islama i da se muslimani okupe u Šamu, kao što je to rekao Resul sallallahu alaihi ve sellem, u posljednom svijetom mjestu koje se gupa u Šarkijetu, Dimašk, nalazi u istočnom dijelu Damaska, se nalazi predio koji se zove Gupa, kojega je poslanik sallallahu alaihi selleme posebno pohvalio, a za čitav šam stalno dovučinio. Čovjeka pamtimo po njegovim dijelima. Ovaj insan, Abu Bekr, njegovi roditelji su imali jedna iskušenja, a to je da kako bi se koje dijete rodilo, tako bi u mladoj mladosti umiralo. Pa samo što ne izgubiše nadu da neće imati potomstva, dade Allah subhanahu wa ta'ala dječaka, Arapa Kureševića, koji je bio bijelog lica, pa mu majka od te velike dragosti nadi ime Ebu Bekr, Abdul Al-Ka'be. al kabe Ovaj dječak od svoje same, samog rođenja je bio specifičan. Onako nahiv, površav, što bi se kazalo, slabo napredovao, međutim, brzo se je počeo isticati u svojoj inteligenciji, u svojoj iskrenosti, u svojoj odvažnosti, u svojoj pobožnosti. Pa su ga odmah Kureševići primijetili da, je, da se ističe po jednoj posebnoj nauki koja je bila dobro cijenjena u Mekki, a to je poznavanje porijekla. Pa je Ebu Bekr bio poznan da zna izbiflati i nabrojati ljudska porijekla. Mi danas ne znamo često, mnogi ljudi ne znaju komu je babo. To je danas adet zapada koji nam želi da uđemo zajedno i živimo sa njima, da se ne zna ko je čo, kome čovjek, a ko je kome žena. Ebu Bekir je znači bio poznat po ovome, ovoj vrlini, da je dobro mogao da pamti i da ljude povezuje za njihovo porijeklo. Zbog svoje pravednosti, odmah su ga Kurešević i pored toga što je bio mladić, postavili da bude jedan vid kadije u pogledu nenamjernog ubistva da on procjenjiva kolika će krvarina kolika će krvarina biti on je prvi musliman on je prisni prijatelj Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem a nije džaba Resul sallallahu alaihi ve sellem kazao al mar'u ala dini khalili čovjek je na vjeri svoga prisnog prijatelja فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُحَالِلْ Pa neka svako pogleda komu je to prisni prijatelj. Mi uglavnom imamo prisnog neprijatelja koji ima neki dunjaluški interes i često se veže za nas, a onda se to vremenom pokaže da to je bilo samo obmana i zam, a govorilo se da u ime Allaha, a na kraju ispade da je u ime svega drugog, a najmanje u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ova prisnost između Ebu Bekra i njegova čista srca i u samoj Mekki u kojoj su vladali širkijati i mušrici, ovaj plemeniti mladić nije bio mušrik. Nigdje se ne može naći da je se nekom ekipu pomolio čak ni alkohol koji je bio opća praksa Menkellija da se do kraja napijaju nije bila praksa Ebu Bekra. Bio je plemenit i sačuvan, Allah subhanahu wa ta'ala ga čuvao za veliku misiju s kojom će biti, s kojom će biti počašćen. Pa je samo pozivom Resula sallallahu alaihi ve selleme, kada mu je Resul sallallahu alaihi ve selleme rekao, ja sam od Allaha poslan, ja sam Allahov poslanik, nije imao potrebe ni jednu sekundu da se dvoumim da traži da istiharu klanja, da važe i odvagiva, odma je rekao ja sam musliman i kako se postaje musliman. Pa ta bliskost i ta brižnost prema Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem i povjerenje u Muhammeda je bilo dovoljno da on samo kaže da je od Allaha poslan i odma Ebu Bekr postaje prvi musliman nakon Allahova poslanika sallallahu alaihi ve selleme od ljudi, to jeste ljudskog spola. Ebu Bekr u Islam je unio sve svoje pozitivne vrline koje je još prije, pred islamskom periodu imao, a onda sa islamom i još više, jel tako, usavršavao. Pa ako je bio poznat i ugledan i cijenjen kod mušnika prije islama, iskoristio je tu svoju poziciju, kao daija i kao musliman i na njegovim rukama odma u samom pozivu kada Allah naređuje ja ejuhan nabiju belih ma unzile i lejk o Allaho poslaniće prenesi ono što ti se objavljuje odma je ustao Ebu Bekr da poziva zajedno sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi ve selleme i za kratko vrijeme za nekoliko dana na njegovim rukama je mnogo ljudi primio islam između ostalo šestorica kojima je Allah subhanahu wa ta'ala obećao vizu za džennet. Pozivao je, iskoristio svoje, svoje sposobnosti, pokazao je šta u njegovom srcu, njegovom je srcu bilo, bio cilj da se zadovolji Allah subhanahu wa ta'ala. Da se Allahu robuje muhlisine lehu din, ispovjedajući Allahu čistu i ispravnu vjeru, I tako je Ebu Bekr stao rame uz rame sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem kao najveći pomagač i najveći ensarija i najveći sikuriti i najveći telohranitelj i najveći, najveća žrtva svojim imetkom i svojim životom za prosperitet ovoga, ovoga dina. Jedne prilike kada je Resul sallallahu alejhi ve selleme klanjao pored Kabe došao je mušik Ukbe bin Ebi Mutajja pa je bacio svoju košulju i zamutao je oko vrata Rasula sallallahu alaihi ve sellem htio je iskoristiti tu skrušenost Allahu a poslanika sallallahu alaihi ve sellem u namazu pa da iskoristi po dogovoru sa mušicima da udavi Allahu a poslanika alaihi salatu wasalam Zamislite, draga moja braćo, taj prizor. Zamislite da danas neko napadne vijednika pred nekom diskotekom. Ispadnu ljudi, oni krvnici, silnici, drogiraši i homoseksualci, da se smijavaju i da vijednika zlostavljaju i tada prilazi samo jedan čovjek. Ne prilazi Hamza, ne prilazi Omer, nije to neki Mišićavi, bokser, to je Ebu Bekr koji je bio jako pomršav i slab fizičkom snagom, ali je on se usudio, dotrčao plačući i odbranio Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem, odgurnuo ovoga mušika i odvezao košulju koja je bila zavezana o vrat našem Resulu sallallahu alaihi ve selleme, govoreći e taktulu ređulen e jakuna rabbi Allah, govoreći riječi Hoćete li to ubiti čovjeka zato što samo kaže moj gospodar je Allah? Evo vidite odkad se proteže napad na islam. Evo ko je terorista. Samo kada kažeš da je tvoj gospodar Allah, doće najsposobniji i najobučeniji iz ove ili one tajne i javne organizacije da ti svežu omču oko vrata i da te pokušaju od ove vjere odvratiti. Ti im želiš dobro, ali oni sebi nikako ne žele dobro. U Meki se prosula priča, počelo se pričati kako se nešto čudno sa i poslanikom sallallahu alaihi veseleme događa. Pa onako polupjani mušnici ismijavaju se i kažu enoga Muhammed kaže da je u jednom dijelu noći otišao do Mešćidu Laksa, oni znaju tu relaciju dobro, a zatim podignu u nebeske sfere da je bio na Isra i Mirađ, pa su iskoristili ovo što su čuli i otišli prvo da ispitaju vjeru Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Ovo je veliki ibret za nas. Danas ljudi lako posumljaju i lako u razne šubohate upadaju zato što svoju vjeru dobro ne poznaju i što svoju vjeru nisu dobro utemeljili, pa i može svako sjeno, to je jeste slamu po sjeno, prodati. Pa kada su došli Ebu Bekru i rekli mu, eno tvoj prijatelj, tvrdi da je bio u jednom dijelu noći u mešćinu Laksa, zatim u nebeskim sferama, šta će sada kazati? Iz pika je kazao Ebu Bekr, ako je to tačno, da je to rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, ja mu vjerujem, jer ja mu vjerujem da je bio na nebesima, ja mu vjerujem da mu objava dolazi sa sedmoga neba. Pobio je sve predrasude i pokazao svoju iskrenost, pa ga je poslanik alaihi salatu wasalam nazvao lakabom as-siddiq, onaj koji je iskren. I zato u džennetu ima posebna kategorija ljudi. Nisu poslanici, nisu šehidi, nego su siddikun. Oni su ti iskreni ljudi koji čija srca kucaju za Allaha subhanahu wa ta'ala. Poslanik alaih salatu wasalam oženio se od ovoga iskrenog čovjeka. On mu je bio punac. Nije to ništa slučajno. Allah subhanahu wa ta'ala neće da žene poslanika ali salatu wa salam budu žene iz nekakvi čudni porijekala nego se zna da će čestit i iskren odgojiti čestitu iskrenu pa je oženio Aisha radijallahu ta'ala anhu anha našu majku čerku iskrenog koja mu je vjerna bila i veliki pomagač Allahu je Tebareke wa ta'ala vjere do kraja svoga života ostala pored toga što je puno, puno mlađa od Resula sallallahu alaihi wa sallame bila. Prijatelj je najbolji pratilac. Mi danas imamo slučaj da ovi takozvani pod navodnim znacima lideri imaju nekakvo obezbeđenje, imaju nekakve mrske face oko sebe koji svaki treptaj prati i koji su naoružani sa najmodernijim vidojima praćenja i oružja kobajagi da zaštite tog lidera. I vi znate česti su slučajevi da upravo taj sekuriti ubije svoga onoga za, zaštita koga je štitio. Ubije svog lidera. Toliko mu je bio prisan prijatelj da ga je neko mogao kupiti da odradi takav posao. I ovo je kroz historiju, tako, često se dešava. A pogledajte prisnoću Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu sa Resulom sallallahu alaihi ve sellem. Pa je on sa njim ostao u Mekki. Pa dolaze mušici i nakon zbunjeni i naljučeni traže po pećinama Resulullah sallallahu alaihi ve sellem. a on je bio sa Rasulom sallallahu alaihi ve sellem koji je nazvan sahib prijatelj iz huma fil ghar, iz hale li sahibihi la tahzan inna Allahe ma'na kada je bio Rasul sallallahu alaihi ve sellem u pećini i kada on sviruje svoga Ebu Bekra i kaže ne boj se ne nemoj nimalo se paničiš znaj da je Allah subhanahu wa ta'ala s nama pa u samom kretanju prema Medini. Ide Ebu Bekr desno, ide lijevo, ide naprijed, ide nazad, pa to zbunjuje Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem, pa ga pita o Ebu Bekr šta se to s tobom dešava. Pa kaže o Allahu poslaniće, tamam kad odem desno i čuvam tebe jer ti, ako nestaneš, doće u pitanje Islam, a ako nestane jedan Ebu Bekr, Islam ide dalje. Pa bi onda dođe misao da bi neprijatelj mogao doći s lijeve strane ili s prijedali zada. Pogledajte štitara, pogledajte sikuritija, pogledajte onoga koji je svojim tijelom branio Rasula sallallahu alaihi ve selleme. Pogledajte šta Islam radi od ljudi. Od ovako, da kažemo, čovjeka koji nije fizičkom građom izgledao ni kao bokser, ni kao hrvač, ali je pomognut, pomognut Allahom bareke wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ga učinio hrabrim i pogledajte na bedru. Rame uz rame Ebu Bekr sa Rasulom sallallahu alaihi wa sallam. I na Uhudu i u svim bitkama Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu svoje tijelo stavlja da zaštiti da zaštiti Mubarek tijelo Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam prvi vjernik pretekao nas u iman. Draga moja braćo, pogledajte Ebu Bekra. Takav je tempo postavio. Takav je tempo u činjenju dobrih dijela postavio da ga Omer radi Allahu ta'ala anhu nije mogao stići. U svim porama, u džihadu najhrabri, u nabazu najskrušeniji, u ibadetima kada klanja sve ljude rasplačeji, u davi najvećeg sabura, u pronicljivosti, u odgovornosti, u svakom pogledu najbolji musliman koji je druge ljude u imanu pretekao. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da bar dijelovi života Ebu Bekra ostave traga na nas, a trebao bi sav njegov život i rad za islam biti ibret vjernicima jer ga je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u Kur'anu i Resul Muhammed sallallahu alaihi ve selleme mu džennetsku vizu dodijelio i on će biti i komšija prvi u džennetu kod našeg Resula sallallahu alaihi ve selleme kao što i na dunjalu koji mrtav ukopan pored Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فاستغفروه الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين prisni prijatelj, halil Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, prisni prijatelj Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, nakon oprosnog hađa, osjetio je da se približava svrt Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. A i sami gestova Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem, gdje često zadužuje da Ebu Bekr predvodi muslimane u namazu, da Ebu Bekr bude odgovoran i namjesnik u Medini, se mnogo puno, mnogo, moglo puno toga naslutiti. I tog jednog neizbježnog dana pronijela se vijest Medinom da je preselilo najljepše i najbolje stvorenje svih vremena Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Dolazi Ebu Bekr ulazi u sobu a poslanika sallallahu alaihi ve sellem i kaže, mi, kaže mu tako mi Allah, Allahu poslaniće draži si mi od mog oca i od moje majke tip te hajje o mejeta ja Rasulallah prijatan si, lijep i mirišeš dok si živ bio evo i lijep si i mirišeš kada te Allah subhanahu wa ta'ala uzeo sebi ovo, ova vijest je šokirala muslimane Ovo je najveći musibet koji je pogodio prvi džemat muslimana i ovo je najveći musibet koji nas je pogodio do sudnjega dana. Ne može se vijednicima ništa teže desiti, niti strašnije, niti pogubnije za njih o smrti Allahu, a poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Sve se dešava u džami Allahu, a poslanika. Jedni ljudi padaju mrtvi, drugi od te tegobe i i tuge ostaju slijepi. Jedni plaču, drugi dove, treći su iznenađeni. Omer sviruje ljude i penje se na mimber i kaže to ako je istina onda se desilo zbog naših grijeha. Nije Allah subhanahu wa ta'ala uzeo Rasula sallallahu alaihi ve selleme nego ga je uzdigao na nebesa kao što je uzdigao Isa alaihi selam i vratit će se kada se mi popravimo. Pa ulazi najbolji smireniji i najpribraniji i najodgovorniji i najspremniji prvi musliman koji se odgaja u medresi Rasula sallallahu alaihi wa sallam i daje znak Omeru a Omer razumije šta je u rečenici tako i biva pa se penje, pa se penje Ebu Bekr na Mimber i odjednom zatiče u džami kako smiriti ljude Šta im kazati? Šta to može ljude preporoditi? Šta to može ljude smiriti ako ne Allahov govor? Govor Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovaj ajet 144. sura Al-Imran znali su ashabi na pamet, ali nisu ga doživljavali jer on nije bio aktuelan do ovoga momenta u pravom smislu.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 Ako ostane u islamu, Allah će biti, Allah će nagraditi one koji su zahvalni. Pa su se smirili ljudi. Pa je Omer samo upitao, e Hadil ajet fi kitab Allah, ima li ovaj ajet u Allahove knjigi? Biva kako se nismo prije toliko zadržavali na ome ajetu. I ovo je dokaz da je Kur'an da je Kur'an nadnaravan i da njegova znači vrijednost ostaje do sudnjega dana. On je muhkem, a i ovaj ajet je muhkem da su ljudi smrtnici i da moraju se sa svojim gospodarom susreti. Pa zamislite, draga moja braćo, ovaj prizor, ali šta rješava onaj koga je odgajao Muhammed s.a.v. smiruje ljude, daje im utjevu, da koje, a nakon toga kaže o ljudi, men kane ja'budu Muhammeda, fe inne Muhammede kad mat, neka znate ko je obožavao Muhammeda, umro je Muhammed, wa men kane ja'budu Allahe, fe inne Allahe haju la je mut, a ko je obožavao Allaha, Allah je vječan, Allah je živ i nije smrtnik, ne umire Allah subhanahu wa ta'ala, teo je da provjeri akidu kod ashaba, i da im učnosti vjerovanje Allahom te bareke u ta'ala dobrotom. Konkretnost i čestitost je put naših vođa. Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu je znao da je ovo vrijeme, vrijeme veliki konkretni poteza. Sakupio je ashabe, tijelo je odmah da džemat ide dalje, znao je da ovaj islam ima svoju perspektivu. Allah je tako odredio da Islam do kijameta živi bez Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem nakon toga što je on bio dovoljan broj godina da protumači Allahu riječ i da donese objavu Allahovom dozvolom. Pa je okupio ashabe, ensarije i muhađire i lako su se dogovorili, nije tu nikakvo previranja bilo kao što mu napici neprijatelj Islama govore, nego su se ensarije složili da njima pripadaju ministarstva, a muhađiri da budu halife. I odma su se svi ujedinili i složili da prvi halifa muslimana bude Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu i odma su ashabi na čelu sa Omerom radijallahu anhu Osmanom i Alijom i drugima dotrčali i dali prisagu, Allah, dali prisagu Ebu Bekru radijallahu ta'ala anhu I tako je krenuo hilafet najboljeg muslimana nakon Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Nema kolebanja u istini. Ebu Bekir radijallahu ta'ala anhu samim musibetom što je izgubio svoga vjerskog savjetnika i vođe kroz život Allahu wa Rasula sallallahu alaihi ve sellem dolaze mnoga iskušenja. Valja izvršiti emanete, valja izvršiti vasijete, koje je ostavio Resul sallallahu alaihi ve sellem i odma Ebu Bekr nastavlja sa borbom i džihadom, šalje je u samu, u predio Persi, Vizantije, koji se vraća sa velikim ratnim plijenom i velikim brojem zarobljenika, u vrijeme Ebu Bekra se održala i desila jedna od najvećih pobjeda u islamu, a to je padanje ili napad i okupacija i osvajanje, oslobađanje, bolje kazano, tadašnji najveći civilizacija kao što je Perzija i Vizantija. A u isto vrijeme javljaju se pobune, počinju ljudi da tumače vjeru na pogrešan način, pa se jedni ljudi nakon smrti Rasula sallallahu alaihi ve selleme odmetnuše, a drugi dovedoše u pitanje davanje zakijata, pa pogledajte stava velikog muslimana koji je jasan i koji, s kojim nema kompromisa, zatražio je da se ljudi vrate, zatražio je da ljudi obavljaju svoje obaveze kao što su to radili u vrijeme poslanika sallallahu alaihi ve selleme, a onda im ratom zaprijetio i nije ga u tome niko mogao spriječiti. Bio je odvažan i precizan i nije bio kolebljiv na istini i zato ga je Allah subhanahu wa ta'ala podržao i dao mu veliki uspjeh i prosperitet, iako je samo dvije godine i kusur vladao. Napravio je veliko blagostanje u islamskom društvu, otvorio mnoge, mnoga polja za prosperitet islama, Allahom te bareke wa ta'ala podrškom. Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna nahnu nezelna zikra wa inna lehu lahafidun mi objavljujemo Kur'an i mi ćemo ga čuvati. U vreme Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu u tim velikim vojnim pohodima dešavali su se određeni gubici pa u jednoj od bitaka pobijeno jedan dobar i zavidan broj ljudi koji su znali Allahu u knjigu na pamet. Pa je došao Al-Faruq, Omar radijallahu ta'ala anhu, najveći savjetnik Ebu Bekru radijallahu ta'ala anhu i njegov najveći vojnik, Pa predlaže Ebu Bekru radijallahu ta'ala anhu da se sakupi Kur'an. Da se sakupi Kur'an u jednu knjigu koja će se Mus'ab zvati. Da bi se sačuvala Allahova riječ. Pa nakon kratkog ubježivanja shvatio je Ebu Bekr bitnost ovoga što govori Omer. Pa je onda zadužio Zaid ibn Thabita pisara objave u vreme Rasula sallallahu alaihi ve sellem da krene s projektom sakupljanja Kur'ana koji je bio napisan na kamenjima, na kožama, na drveću, da ga sakupi u jednu knjigu i da to bude mushab, usta muslimana na jednom mjestu, kako se ne bi dovelo u pitanje gubljenje bilo kojeg dijela od Kur'ana. Kada bi o ovome segmentu govorili, tek bi onda vidjeli kako je Islam precizan, kako je svaki ajet bio provjeravan dok je u mushab stavljen. A nakon toga određuje Omer, određuje Abu Bekr radijallahu ta'ala anhu hapsu čerku Omerovu da ona bude zadužena, da se ona brine i čuva ovaj sveti emanet, ovu svetu knjigu, ovu vodilju Islama, ovaj ustav, ustav muslimana, ovo pravo, ovaj Allahov govor, da knjiga Kur'an bude kod majke pravovjeni, da ga ona čuva, I zato mi danas kada kažemo da čitamo Kur'an, prvo spomenemo Hafsu. An Hafsin. Po Hafsinom kirajetu mi ovdje na ovim prostorima čitamo Kur'an. A onda se i drugi kirajeti, jel tako, nanizali i svi su oni kirajeti koji su mutevatrom potvrđeni isti na istom rangu kao i kirajet od Hafse radijallahu ta'ala anha. Ebu Bekr je bodrio ljude odgajao ljude da se vežu za Allaha subhanahu wa ta'ala. Uvijek im je govorio, pouzdajte se u Allaha, On će vas pomoći. I ova parola mora biti parola svakog vojskovođe, svakog lidera, svakog presjednika, svakog čovjeka koga muslimani zaberu, da veže i sebe i ljude za Allaha subhanahu wa ta'ala, da veže ljude i sebe za uvjete koji će biti sebe uspjeha, a nikako za uvjete koji će biti sebe poraza i nazadnosti. Dobrobit je u odluci mu'mina. Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu je bio pronicljiv čovjek, odabran od Allaha subhanahu wa ta'ala od samog rođenja kroz svoj čitav život i tako se dešava i na kraju. Osjetio je znakove svog odlaska Allahu subhanahu wa ta'ala pa je sabrao ashabe kao što je to sabrao i onoga momenta kada je trebao da on bude izabran. Sabrao je uži kruga sahaba koji su bili cijenjeni kod ostali i onda objasnio obavezu i potrebu da se već da do znanja ko bi trebao naslijediti Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Odma je dogovor pao na njegovog zamjenika, na onoga koga je poslanik alaih salatu wasalam, isto tako posebno isticao, a to je Omer ibn Khattab al Faruk, poznat po svojoj pronicljivosti i rastavljanju istine od laži, pa je tako i bilo i za kratko vrijeme se obznani da je preselio najbolji musliman nakon Rasula sallallahu alaihi selleme, Abu Bakr Siddiq, radijallahu ta'ala anhu. I ovaj događaj je rasplakao muslimane. Bilo im je teško a s druge strane bili su sretni što je Allah subhanahu wa ta'ala počastio sa ovakvim vođom, okupili su se, kladili mu ženazu i molili Allaha subhanahu wa ta'ala da ga smjesti u džennetu pored našeg Resula sallallahu alaihi ve selleme, a mi molimo Allaha subhanahu wa ta'ala sa ovoga mjesta da da Ebu Bekru radijallahu ta'ala anhu džennetu firdevsi l'a'la kao što mu je to obećao Resul sallallahu alaihi ve selleme, a da nama Allah subhanahu wa ta'ala se smiluje da budemo na siri i na sunnetu Ebu Bekra, na sunnetu Rasulullah sallallahu alaihi ve selleme prije toga, a uz Allahu tabarake wa ta'ala pomoć, ako Allah dadne zdrave života i slobode govora, nastavit ćemo sa drugim ljudima kojima je i ljudinama kojima je Allah subhanahu wa ta'ala obećao džennet, a oni dunjalukom hodili kako bi svoje stanje popravili i kako bi iz ovoga mraka na svijeto izašli i kako bi se i mi, ako Bog da u pravcu, oni koji će u džennet ući, usmirili, moleći Allaha te barake wa ta'ala, da ubrza pobjedu i pomoć Islama, da pomogne najbolje sinema ovoga vremena, a to su muđajdi, učenjaci, dobročinitelji, iskreni, molim Allaha subhanahu wa ta'ala, da omili Islam našem narodu, da nađe sreću i zadovoljstvo u Islamu, a nikako u novotarijama i širkijatima.